nit, benvinguts i benvingudes a una nova edició del Núvol de Fum, programa número 310 i final d'aquesta vuitena temporada. Una salutació de qui us parla, sóc Jaume Montsant i estàs a la sintonia de Ràdio Mollet, al 96.3 de la FM. També ens pots escoltar a través d'internet o a través de la TDT. Núvol de Fum és un programa setmanal dedicat a la millor música ambient, a l'electrònica minimalista i experimental. Pots estar en contacte amb el programa visitant el nostre blog núvoldefum.blogspot.com o també la pàgina de Facebook del programa a facebook.com barra núvoldefum.com bé, doncs avui, com us deia, tanquem aquesta vuitena temporada del programa. Com cada any el núvol de fum descansarà durant l'estiu i tornarem, com sempre, al setembre pels voltants de les festes de la Mercè. Tanquem una temporada excel·lent pel que fa a música, amb grans descobriments i moltíssima música interessant que ha sonat per aquí setmana rere setmana i com podreu comprovar també en el ja mític Mega Mixtape de la temporada que començaré a preparar per la setmana vinent. Jo, com sempre, encantat de fer el programa, de que el podeu escoltar i de descobrir entre tots tota aquesta magnífica música. Pel que fa a Ruido Vírico i al canal de Twitch d'Audio Talaia, seguirà actiu de moment, aquest diumenge i el vinent tindrem edicions regulars de Ruido Vírico, que també tancaran una temporada i en aquestes ja us explicarem també els plans que tenim per l'estiu i pel futur. De moment anem amb el programa d'aquesta nit, que ve, com sempre, carregat de música i començarem amb un disc que ja hem escoltat, Submersion, i aquest fantàstic treball d'ambient dub i techno. El tall que escoltem avui porta per títol Alignment. continuarem amb el duo de productors de techno hipnòtic i ambient Artefact, que recentment han publicat un EP a Delsin Records titulat Icarus. Escoltarem el tall més ambiental Gainsfeld Effect, una peça immersiva que manté cert pols techno a través del so del baix, tota una meravella. Doncs escoltàvem Artifact, el duo format per Robin Coeck i Nick Lapien des del seu darrer treball Icarus, publicat per Delsin Records. Continuem amb un altre productor de l'anomenat Hypnotic techno, l'alemany Nothing, que també ha publicat a Delsin Records, entre d'altres, tot i que el seu darrer treball, el que escoltarem avui, el trobareu a Lobster Theremin. Es tracta de nou talls que es mouen un cop més entre l'ambient, el drone i el techno. Escoltem, per començar, el titulat And Then There Was Light, estem escoltant Hypnotherapy, el nou treball de Nothing, publicat per Lobster Theremin, un disc magnífic amb una portada, la veritat, força lletja, tot s'ha de dir. N'escoltem un altre tall, aquest, titulat Beautiful Love. estat escoltant Hypnotherapy, el nou treball de Nothing. I ens movem d'estil i passem cap a l'ambient pur i dur amb Robert Davis i un treball anomenat Incandescence, sis talls de 10 minuts de duració cada un, que ens submergeixen en un mar de drons suaus i molt agradables. N'escoltem el segon tall, Among Cattail Fronts. Tancarem el programa i aquesta temporada amb un dels millors descobriments de la temporada, que ve publicat també per un dels nostres segells fetitxe, Cryo Chamber. Parlem del treball signat per Mount Shrine, projecte de Dark Ambient des de Brasil. El disc es titula Short Wave Ruins i es basa precisament en això, gravacions de ràdio d'ona curta que juguen amb la idea d'aïllament i d'espais abandonats. Escoltem per començar aquesta peça titulada Subtotem. estem escoltant Shortwave Ruins, el cinquè treball de César Alexandre sota el seu projecte Mount Shrine, Dark Ambient, gravacions de camp, un treball meravellós, immersiu i molt agradable a l'escolta, tot i la seva foscor. Tanquem el programa amb aquest tall titulat Rich Non. one and one half, light drizzle, mist, 400 overcast, temperature 3, dew points 3, altimeter nine er five er Approach RNAV, runway 32, category 2, runway 23 available. Landing and departing runway 32, Runway 100% bare and wet. Advised arrival on initial contact of requested approach. Inform ATC that you have information Romeo. Halifax International, information Romeo, weather at 1800 Zulu, wind 350 at 9, visibility 1 and 1 half, light drizzle, mist 400 overcast, temperature 3, dew point 3, altimeter 29er 59 nine. Moderate clear icing reported by Airbus 320 1658 Zulu between 4,000 feet and 2,500 feet. Approach RNAV runway 32. Category 2 runway 23 available. Landing and departing runways 32. Runways 100% bare and wet. Advise arrival on initial contact of requested approach. Inform ATC that you have information Romeo. Halifax International, information Romeo, weather at 1800 Zulu, wind 350 at 9, visibility 1 and 1 half, light drizzle, mist 400 overcast, temperature 3, dew point 3, altimeter 29er 59er. Moderate clear icing reported by Airbus 320 1658 Zulu between 4,000 feet and 2,500 feet. Approach Arnav, runway 32, category 2, runway 23 available. Landing and departing runways 32, runways 100% there and west advise arrival on initial contact of requested approach. Inform ATC that you have information Romeo. Halifax International, information Romeo, weather at 1800 Zulu, wind 350 at 9, visibility 1 and 1 half, light drizzle, mist 400 overcast, temperature 3, dew point 3, altimeter 29er 59. Moderate clear icing reported by Airbus 220 feet Zulu between 4,000 feet and 2,500 feet approach RNAV, runway runway 32, category 2, runway 23 available. Landing and departing runways 32, runways 100% there and west. Advise arrival on initial contact of requested approach. Inform ATC that you have information Romeo. Halifax International, information Romeo, weather at 1800 wind 350 at 9, visibility 1 and 1 Doncs amb aquest projecte Mountage Rain i aquest treball Shortwave Ruins arribem a la fi del programa d'avui, també d'aquesta vuitena temporada del Núvol de Fum. Ja sabeu que tenim pendent el mega Tape de la temporada on estarà sonant doncs, els millors talls que han sonat aquí en el programa durant aquests darrers mesos i que espero tenir a punt en breu. Espero que passeu tots molt bon estiu i que ens tornem a retrobar com sempre a mitjans finals de setembre, ja sabeu, pels voltants de les festes de la Mercè, aquí a Ràdio Mollet. En tot cas, tant pel eh, blog del programa com pel Facebook, eh, us informaré sobre la data exacta on, en la que tornarà amb la novena temporada el núvol de fum. Abans de marxar, demanar-vos també que estigueu atents en el canal de Twitch d'Audio Talaia i en tots aquests projectes de stream, audiovisuals, que ens esperen i que tenim per davant. Així que sense més que afegir, de moment m'acomiado ja de vosaltres, tornarem al setembre amb la novena temporada del Núvol de Fum. Passeu molt bé aquest estiu, dintre de les possibilitats. Molt bona nit.